La haule ve la kute, illa bila. Zbog toga molimo Allaha te bare katala, da muslimanima danas podari ispravno shvatanje vjere, jer ako ga ne budu imali, vallahi će biti poražen. الله مولانا وذاك مولى لهم الحق نادانا فوأبقينا القسم الله مولانا ولا مولى لهم الحق نادانا فوأبقينا القسم هذا أوان جهادنا نحو القمم هذا أوان جهادنا يمضي بنا نحو القمم النصر صبرك ساعة ويزول عباد الصنم Onaj koji dođe ljudima pa kaže Allah će vama oprostiti. Nemojte se sekirati. Neće Allah vas kazni. Kao što je jedan od vodećih takozvani lider muslimana, rekao ljudima, ja sam spreman da sa vama, sa bosanskim narodom, spreman sam da s vama stane pred Allah. La haule vera kuete ime. To je ulivanje u srca ljudi, šta? Lažnu nadu. Da se, la, da se lažnu nadaš, da misliš da si bezbedan i siguran od Allahove se bane koje tada kazne. A vallahi, niko nije bezbedan, niko nije siguran. لقد جهنم أصلا والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم يا قد جهلنا وجهي الأصنام والحطب حطم أنا إلى أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب للقطع غيره najbolja slika u dinu jeste jedno od svojstava munafika. I u Allahi, i neka je hvaljen Allah te bare kadala, koji nam je detano i u Bogu pojasnio svojstva, svojstva munafika. Na prvo mesto kako bi se mi lično čuvali, a druga stvar kako bi bili oprezni. I kako bi poznali te ljude, nevjernike o Allaha te bare kadala, koji pokušavaju da prevaraju islami muslimane.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 Njega uzvišenog slavimo i hvalimo i od njega subhanahu wa ta'ala pomoć i oprost molimo. Onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi i nikoga u zabud odvesti ne može, a onaj koga Allah se barek wa ta'ala u zabud ostavi, nikomu na pravi put ukazati neće. Svjedočimo da nema Boga osim njega se barek wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed ali salatu wa salam njegov rob i njegov poslanik pečat svih poslanika. Poštovana braćo, svi znate da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon što je otišao svome gospodaru nakon što je preselio alejhi salatu ve selam satim je alejhi salatu ve selam zapečatio objavu i nakon smrti Allahovog poslanika sallallahu neće nikada više, više biti objave od Allaha te bareke taala sve do sudnjeg dana svako onaj koji kaže da postoji još neki poslanik koji i dan danas živi i koji dan danas određenim skupinama donosi određene šerijetske propise od Allaha te barek i tada takav je nevjernik. I svako onaj koji tvrdi da kod sebe ima nešto od objave, od objave što mi nemamo u ovom Kur'anu kojeg nalazimo pred sobom i takav je nevjernik. Osim ono što kaže Ali radijalahu anhu kada je bio upitan imate li nešto kod vas od objave, dakle nešto sakriveno što nemaju drugi muslimani. Pa kaže ne tako mi Allaha, nemamo ništa, pa je spomenuo određene širijetske propise i spomenuo jednu stvar, a to je osim fikha, osim svatanja kojeg Allah subhanahu wa ta'ala da nekom od muslimana. Osim svatanje, osim ispravno svatanje i fikh Allahove vjere, kojeg Allah te se barek da nekom od muslimana. Nema sumnje da je svatanje Kur'ana i Sunneta jedna od najbitnijih stvari. Ispravno svatanje Kur'ana i Sunneta znači u stvari pobjeda Islama i muslimana. A pogrešno svatanje Kur'ana i Sunneta ne samo da znači poraz, već i znači boravak u džehennemskoj vatri i nehodanje tazom prijatelja Allahovog poslanika alihi salatu veselam. Prenosi Durra, čerka od Ebi Leheba, radi Allahu Anha, da je Allahov poslanik alihi salatu veselam bio upitan men hajrun nas, ko je najbolji od svih ljudi? Pa je Allahov poslanik sallallahu alihi veselam rekao, efqahuhum li dini la, onaj koji najbolje vata Allahovu vjeru. Wa ausalehum li rahimi i onaj koji spaja rodinske veze. Dakle, najbolji od ljudi, ovdje se misli na muslimane, jeste onaj koji najbolje svata Allahovu vjeru. Onaj koji ima fikha u vjeri. A fik, kao što vam je poznato, znači svatanje. Svatanje šarijetskih tekstova, svatanje Kur'ana i Sunneta i svatanje postupaka ashaba Allahovog poslanika, kako su nešto uradili i zašto su to zašto su tako postupili. Prenosi se od Muavije ibn Ebi Sufjana radijallahu anhuma da je rekao rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem men yud men yuridi Allahu lehu bihi khairan yufaqihu fi din onaj kome Allah stvarno želi dobro on će ga podučiti odnosno on će mu dati ispravno shvatanje vjere. Onaj od ljudi kome Allah u istinu želi dobro, jeste onaj kome Allah dozvoli da Allahu vjeru ispravno shvata. Prenosi se da je jedan od tabiina vidio Muaviju kako klanja jedan rekat vitar namaza. Pa je rekao Abdullah ibn Abbasu, zar mu nećeš nešto, nešto reći na ovo što radi? Kaže, ne tako mi Allaha, inne hule faqih ne tako mi Allaha, on je pravi fakir. On svata vjeru, zar ja nešto da mu kažem, kad znamo da je također od suneta klanjanje vitra jedan rekat. La haule ve la kuete, illa bila. <clears throat> također se prenosi, odnosno prenosi Ebu Hureyre, Abdurrahman ibn Sahr, Ad-Dawsi, radijallahu anhu, da je Allahov poslanik alaihi sallatu wa sallam rekao teđidune nase ma'adin hajruhum fil džahilije hajruhum fil islam vidjet ćete ljude da su poput ruda oni u džahilijetu odnosno oni najbolji u džahilijetu su najbolji u islamu i da fekahu ako budu ispravno shvatili vjeru i u istinu ruda zlata i prije same od, dakle prije samog obrađivanja u zlato je najbolja od ruda. A tek kada se preradi, kada se očisti, kada se iz nje očisti ono što je prljavo i ono što je nepotrebno, šta onda nakon toga dolazi, dolazi čisto zlato. Kaže Allah poslanik, naći ćete ljude da su poput rude. Oni najbolji u džahirijetu, koji su bili nekada su najbolji u islamu, ali po jednim uslovom. I da fekahu, ako ispravno budu shvatali vjeru. Ako im Allah bude dao fika u vjeri, ispravnog shvatanja Kur'ana i sunneta. وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه i naći ćete da su najbolji oni koji su najviše mrzeli ovu vjeru prije nego ih je Allah uveo u nju. Naći ćete da su najbolji u ovoj vjeri, najbolji vjernici oni koji su najviše mrzeli prije nego što su ušli u nju. Pa ćemo da nađemo ko su bili ti ljudi. Omer radi Allahu anhu. Ikrime ibn Abi Džehl radi Allahu anhu. Ebu Sufjan, vođa Kurešija. Tomama ibn Musal koji je rekao Allahom poslaniku ti si mi bio najmrži i najodvratniji čovjek koji postoji. Ali sada si mi tako mi Laha najdraža osoba, osoba koju najviše volim. Ovaj tvoj grad mi je bio najodvratniji grad, ali sada mi je najdražiji na Dunjaluku. I ova tvoja vjera mi je bila najodvratnija, ali sada mi je najdraža. I naći ćete ljude koji su se i tekako borili protiv Allahove vjere. Ali kada je Allah uputio din, kada je Allah uputio vjeru, postali su oni najbolji. Zbog čega? zbog ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunneta. <clears throat> Zatim kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Vetecidune min shirari nas zal wajhayn." Inači ćete da su najgori ljudi oni sa dva lica. <clears throat> Alladhi yati haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajh. Dakle, naći ćete da su najgori oni ljudi sa dva lica ovima dođe sa jednim licem, a onima dođe sa jednim licem. Dakle, čovjek sa dva lica, licemjer, koji može da se uklopi u svaku situaciju i sa svakim da se druži i sa svakim da bude dobar. Takvi su bez imalo sumnje najgori ljudi, kao što kaže Allaho poslanik, la haule vela kuete ila dina. Prenosi mu džahid od sabijina radi Allahu anhu pa kaže, Sjedeli smo u halci i tu sam bio ja i ikrime. A Abdullah ibn Abbas je obavljao namaz. Pa je ušao neki čovjek u mešćin, pa je rekao, hel mi muftin, ima li ovdje ko, ko, ko je muftija? Da mi da fesbu u tom smislu. Pa mu rekao smo, sel, pitaj, šta ti treba? Kaže, kada obavljam prirodnu potrebu. Pojavljuje se gusta voda, kaže, pa mu rekao smo, je to ona voda od koje piva insan? Kaže, jeste. Kaže, moraš da se gusuriš. moraš da se kupaš kada se gotovo pojavi. Čovjek se okrenu i ode povlačeći se. Abdullah ibn Abbas je pohitao sa svojim namazom. Pa kada se okrenuo, rekao je, pozovite mi tog čovjeka. A onda se okrenuo prema nama. Pa je rekao, na osnovu čega ste mu dali onu fetvu koju ste mu dali? Jeste li to našli u Kur'anu? Kaže, nismo. Kaže, jeste li to našli u sunetu Allahovog poslanika? Kaže, nismo. Je li to uzeto od nekog od ashaba Allahovog poslanika? Kažu, nije. Kaže, pa na osnovu čega ste mu dali fetvu? Kaže, na osnovu našeg svatanja kaže Abdullah ibn Abbas, reka Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. U istinu, faqihun wahidun ashaddu ala shaytani min alf ali. U istinu je jedan faqih, jedan alim ispravnog svatanja Kur'ana i Sunneta, teži i gori za šeitana od hiljadu abida, od hiljadu pobožnjaka, dakle, koji nemaju fikha, koji nemaju ilma ispravnog svatanja. Subhanallah. A onda se okrenuo ovom čovjeku koji je već došao do njega. Pa mu je rekao. <clears throat> Kada si se to desi, da li osjećaš strah i šehu u srcu? Kaže ne. Da li osjetiš groznicu u tijelu kada se to desi? Kaže ne. Kaže, onda je to prehlada. I dovoljno ti je da se abdestiš. La haule vela kuete, illa dila. Dakle, čovjek je davao fetve sodno njegovom znanju i onome što je naučio od onih koji su bili prije njega. Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme i od starih sahabija. U drugoj predaji se spominje da je bolje da čovjek kaže ne znam, jer je ne znam, riječ ne znam je polovina znanja. La haule ve la kuete illa bilah. <clears throat> Alije radijallahu anhu, koji nam pojašnjava Ali radijallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, halifa Allahovog poslanika i muđahid na Allahovom putu, opisuje nam kakav je pravi fakir, kakav je pravi, dakle, Ali koji ispravno svata vjeru. Koliko danas imamo takozvanih alima i uleme, koliko imamo onih koji uče na pamet Kur'an i sunnet i fikh i tefsir i usul i ostale islamske znanosti. Međutim, ne shvataju onako kako je to shvatao Allahov poslanik i kako su shvatali ashabi Allahovog poslanika. La haule ve la kuvete ila billah. Samo između pohoda na Benu Kurejta i primjer je na Hudejbi. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme je imao otprilike deset vojnih pohoda. U nekima je lično učestvovao sallallahu alaihi ve selleme ali je to njegovo obećanje, jer je rekao, od danas nas nevernici nikada više neće napati, od danas napadamo mi njih. I nikada nakon toga dana nije Allah, poslani sveme, do svoje smrti čekao da ga napadu nevernici. Već je stalno od toga dana napadao nevernici. Ovo je stvar iz tine oko koje nema razilaženja, međutim malo je onih koji ovo shvataju. Malo je onih koji ovo shvataju. I ovo je jedan od dokaza da mnogi oni koji se pripisuju ilmu ne shvataju fik onako kako, odnosno nemaju fik, nemaju shvatanje šerijeta onako kako bi trebali da imaju. Kaže Ali radijallahu anhu, inna al-faqih hakka al-faqih malam yuqannit an-nas min rahmatillah. Pravi faqih, dakle pravi alim ispravnog shvatanja Kur'ana i Sunneta jeste onaj zbog kojeg ljudi ne gube nadu u Allahovu milost. Dakle, kada se pojavi neki ali i plašite pominjeti samo ajete kazne, a ne spominjeti ajete Allahove milosti i oprosta, u smislu da padneš u očaj i da izgubiš nadu Allahovu milost, znaj da takav nije pravi papir. Znaj da taj nije pravi ali. Već je pravi ali onaj koji kod ljudi budi nadu u Allahovu milost. <clears throat> ولم يرحس لهم في معاصي الله i onaj koji ljudima ne daje olakšice kada se radi o grijesima pa ti da olakšicu dozvoljeno ti je auto na kredit dozvoljeno ti je stan na kredit dozvoljeno je ženi da uradi to dozvoljeno je čoveku da uradi to daje fetve u kojima je jasan grijeh Allahu subhanahu wa ta'ala. Želeći da olakša ljudima, međutim znaj da to nije pravi ali. I znaj da takav ne shvata vjeru kako treba. čim daje olakšice u griješenju i nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa Walem yu'minhum min azabi la i onaj koji ljudima ne garantuje sigurnost od Allahove kazne. Onaj koji dođe ljudima pa kaže Allah će vama oprostiti, nemojte se sekirati, neće Allah vas kazniti kao što je jedan od vodećih takozvanih blider muslimana rekao ljudima, ja sam spreman da sa vama, sa bosanskim narodom, spreman sam da s vama stanem pred Allaha. La haule vela kuete ila zila. To je ulivanje u srca ljudi, šta? Lažnu nadu. Da se, la, da se lažno nadaš, da misliš da si bezbedan i da od Allahove te bare kazne, a vallahi niko nije bezbedan i niko nije siguran od Allahove se bare kada kazne. La haule ve la kuvete illa billah. ولم <clears throat> يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره i onaj koji ne napušta Kur'an iz ljubavi prema nečemu drugom, dakle da ostavi Kur'an i da da nečemu drugome prednost sa njim, a koliko je danas onih koji su bacili Allahovu knjigu iza svojih leđa. La haule ve la kuvete illa billah. i bacili naredbu Allaha te bareke tala poput iznošene obuće. Oni koji ne gledaju Allaho, u Allahovu knjigu i u sunet njegovog poslanika, a oboje je objava od Allaha te bareke već gledaju druge knjige i na taj način ljude podvode u džihelemsku vatru la haule ve la kuvete ila billah. Zatim kaže Ali radijallahu anhu innehu la hajre fi ibadeti Allahi mesiha. Nema dobra u ibadetu u kojem nema ilma. Nema dobra u ibadetu koje gradiš ako nije izgrađeno na širijetskim dokazima. Ako nije izgrađeno na ilmu, nema hajra, la hajre fi ibadeti, la ilme fiha. Nema dobra u ibadetu u kojem nema ilma. Wala ilmin, wala ilmin, la fehme fihi, niti ima dobra u znanju kojeg čovjek ne razumije. Nema dobra u znanju u, u, u stotinama hadisa koje si naučio na pamet. Ili u Kur'an koje si naučio na pamet. Nema u tome dobra. Ako ga ne shvataš, ako ga ne razumiješ. Koliko je za danas? Koliko stotina hiljada zvanično postoji hafiza u arabskim zemljama? koji kada ga pustiš da uči poput kasete, ni jednu grešku ne može da napravi učenju Kur'ana. Međutim, od onoga što uči, ništa ne razumije. Bilo koji ajet da ga pitaš, on će ti reći, nisam ti ja mu besi, ja sam karijer. La haule vela kuvete ila bila. Kaže Ali radi Allahanu, nema nikakvog dobra u ilmu kojeg čovjek ne razumije, koji, koji, koji ispravno ne svata. <clears throat> La haule vela kuvete ila bila. ولا قراءة لا تدبر فيها niti ima dobra u kiraetu u čitanju o kojem čovjek ne razmišlja nema dobra u čitanju o kojem čovjek ne razmišlja često možemo da nađemo ljudi koji dođe i kaže pročitao sam toliko i toliko knjiga ali kada ga pitaš o sadržaju onoga što je pročitao ne zna puno da ti kaže jer je samo se koncentrisao na čitanje a ne na svatanje onoga što u knjizi stoji. La haule vela huvete ila dila. koliko je svatanje, sva, koliko je svatanje Allahove vere bitno i taj tefekuh i din, ispravno dakle svatanje Allahovog dina i traženje znanja općenito, koliko je bitno, možemo shvatiti iz riječi Allaha te barek tada kada kaže وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَ I ne trebaju svi mu'mini da idu u borbu. Kaže Allah te barek tada i ne trebaju svi mu'mini da idu u borbu. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَفَقَهُ فِي دِينِ Neka iz svake skupine ljudi bude neka grupica koja će učiti Allahov din. lijete fekahu fi din, da ispravno nauče Allahov din, da bi ga ispravno shvatali, a nema sumnje da ne postoji niti šerijetske države bez znanja. Na prvo mesto ne postoji nikakav ibadet bez znanja, kao što kaže Ali radi Allah anhu. La hajre ti ibadet in la ilme Nema dobra u ibadetu u kojem nema znanja. Dakle, nema ibadeta bez znanja. Nema šerijata bez znanja. Nema šerijatske države bez znanja. Nema džihada na Allahovom putu bez znanja. Nema ničega bez ispravnog shvatanja Kur'ana i sunneta. La haule ve la kuvete illa billah. <clears throat> وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ I da opominju svoj narod kada se vrate njima. Kada dođe narod, kada dođu muslimani da pitaju, koga će pitati? Ako nema onih koji, koji su ovu vjeru naučili ispravno. Ako nema takvih ljudi, ako nema ispravnih fakiha, od koji će ljudi uzeti ovu, ovu vjeru, koga će onda pitati? Onda će pitati novotare. Onda će pitati izdajnike. Onda će pitati minafike i na taj način će krenuti putem prokretog šetana. La haule vela kuete illa billa. Molim Allaha žele vala da podari meni i vama ispravno shvatanje vjere, jer nema sumnje da je ispravno shvatanje vjere jedini put u Allahi do spasa i do pobjede. I kada želiš nekome dobro, onda mu reci, molim Allaha da ti podari ispravno shvatanje vjere. Kao što Allah u poslanih sa rekao Abdullah ibn Abbasu, Allahumme faktihu fi din. Allahu moj, podari mu fiku u vjeri. Prodari mu shvatanje u dinu. I onda vidimo da je Abdullah ibn Abbas bio poput mora kada se radi o šedijetskom znanju. Bio je poput mora kada se radi o šedijetskom znanju. Ne postoji, ne postoji ni jedan ajet iz Allahove knjige, a da Abdullah ibn Abbas ne zna tekstir toga ajeta, povod objave kada je objavljen i zbog koga je objavljen. La haule ve la kuvete ila bila. Molim Allah te bareke da nam podari fiku vjeri, da nam oprosti grijehe i da nas uputi na pravi put. Akulu li hada wa istakfiru lahe li wa lekum wa li sairi mu'minina min kuli zemlin, fa fastakfiruhu innehu huwa al-gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovana braćo, kada pogledamo u riječi Allaha te bareke ve taala i sunet njegovog poslanika alejhi salatu ve selam, videćemo da je ademu tefekkuhi fi din sebebun li duhuli nar. Videćemo da nesvatanje Allahove vjere ili pogrešno shvatanje Allahove vjere, da je to jedan od razloga ulaska u džehennemsku vatru. Dakle, jedan od razloga zbog kojeg će ljudi ući u džehennemsku vatru jeste neispravno shvatanje vjere ili nemanje ispravnog poimanja i shvatanja Allahovog dina. Kaže Allah te bareke wa ta'ala وَلَكَدْ زَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Mi smo džehennem pripremili za mnoge ljude i džine. nismo ostavili i pripremili džehennem, džehennemsku vatru za mnoge ljude i džine. Lehum kulubun la jefkahune biha. Oni imaju srca sa kojima ništa ne razumiju. Oni imaju srca sa kojima ne razumiju, ništa ne shvataju. Ne shvataju Allahov din. U njegovim prsima je srce koje kuca, koje udara. Međutim, kada mu se uče Allahovi ajet, kada mu se pojašnjava šerijet i šerijetski propisi, on to ništa ne razumije. لا حول ولا قوة إلا بالله ولهم أعين لا يبصرون بها لا يبصرون بها i oni imaju oči kojima ništa ne vide ولهم آذان لا يسمعون بها i imaju uši sa kojima ništa ne čuju لا حول ولا قوة إلا بالله أولئك كالأنعام oni su poput stoke بل هم أضل ne već su još u većoj zabudi skupina ljudi i žina za koje je Allah džehennem pripremio. Imaju srca sa kojima ništa ne spataju. Ne spata on ništa od vjere. La haule ve la kuvete ila vila. Zato jer neće da spati. Ima oči sa kojima ništa ne vidi. I uši kojima ništa ne čuje. Oni su poput stokje, kaže Allah te bare kretala, čak su još gori od njih. Čak su još u većoj zavodi od, od stokje. La haule ve la kuvete ila vila. Molim Allah te bare kretala da nas sačuva od ovoga. Druga stvar, i razlog zbog kojeg nevernici gube borbu protiv islama i muslimana jeste taj ademu tefeku, jer ne shvataju, nemaju shvatanja vjere, ne razumiju ništa zbog toga gube. Kada se ovo svojstvo pojavi kod muslimana, oni će biti ti gubitnici. Kada se pojavi kod takozvanih muslimana svojstvo ademu tefeku, ne shvatanje, neispravno shvatanje Kurane i Sunata, onda znajte da je poraz i tekako blizu. Ili da je tu već. La haule vela kuete ila bila. Kaže Allah te bareke sara. Ja ayuhan nabiju harridil mu'minina ala al-qital." O vjerovestiče. Postići mu'mine. Postići vernike na borbu. Postići vernike na borbu. In yakum minkum išrune sabirun. yaglibu mi Ako vas bude dvadeset strpljivih pobedit ćete dvesta. Ako vas bude dvadeset čvrstih i postojanih, pod uslovom da shvataju Allahov din, porazit ćete dvesta nevjernika. Wa in yaku minkum mi'atun yaglibu alfa min alladhina kafaru. A ako vas bude 100, porazit ćete hiljadu od onih koji ne Ako vas bude stotinu ljudi ispravnog svata ne vjere, porazit ćete hiljadu onih koji ne vjeruju. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala nam pojašnjava pa kaže <clears throat> bi ennehum kaumu la jefahun zato jer su oni narod koji ne shvata. Razlog spora za nevjernika, zašto gube pred muslimanima? Zalike bi ennehum kaumu la jefahun bi ennehum kaumu la jefahun jer su oni ljudi, jer su oni narod koji ne shvata, koji nema fikha u vjeri, koji ne shvata ispravan din, da shvata šta je pravi din, ne bi se borio pod zastavom Tahuta, ne bi se borio pod zastavom demokratije, ne bi se borio pod zastavom nacionalizma, ne bi se borio pod zastavom komunizma, ne bi se borio ni pod jednom zastavom osim pod zastavom la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zato znajte da svako onaj koji izađe, a ne bude imao u borbu, a ne bude imao, imao ispravno shvatanje vjere, bez obzira o kakvoj borbi se radilo. Da li se radilo o borbi u ružjem, ili se radilo o borbom kamenjem na demonstracijama, ili se radilo bilo kakvom vrstom borbe, ko ne bude imao ispravan fik u vjeri, znajte da će biti poražen. La haule ve la kute, ila bila. Zbog toga molimo Allaha te bare katala, da muslimanima danas podari ispravno shvatanje vjere, jer ako ga ne budu imali, vallahi će biti poraženi. I izgubit će, bi ennehum kalbu la jefkahun, dva stotinu porazit će hiljadu. Zašto? Zašto? Zato što ne nevjernici nemaju nikakvog shvatanja vjere. Ne shvataju din. La haule vera kuvete ina sina. Sljedeća stvar jeste da je Adem u tefekuh sifetun min sifetil munafikim. Ne shvatanje vjere. Nema ja u dinu jeste jedno od svojstava munafika. I u Allahi, i neka je hvaljen Allah te bareke tala, koji nam je detaljno i u Bogu pojasnio svojstva, svojstva munafika. Na prvo mesto kako bi se mi lično čuvali, a druga stvar kako bi bili oprezni i kako bi poznali te ljude, nevjernike Allaha te bareke tala, koji pokušavaju da prevare islam i muslimane. Onaj koji ne svata vjeru ispravno, koji ne svata Kur'an i Sunet, onako kako su ga svatali ashabi, tabini i oni koji, koji ih slijede do sudnjeg dana, neka zna da ima jedno od svojstava munafika. Pa taj njegov nifak ili može da bude djelimičan, ili može da bude u potpunosti, pa da je u Ijaze bila nevjernik zbog tog njegovog nesvatanja dina. <clears throat> Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući munafike, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله radosni su, obradovali su se oni koji su ostali kući i nisu izašli sa Allahom i poslanikom u borbu. Obradovali su se tome. Raduju se zato što ne izlaze sa Allahom i poslanikom u borbu. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله i mrsko im je bilo da se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. Bilo im je mrsko. Drago im da sede kući sa onima koji sede. Drago im da sede sa ženama i djecom i starcima koji ne ide u borbu. To im je bilo draže od izlaska sa Allahom i poslanikom zajedno u borbu protiv Allahovog neprijatelja. I to im je bilo mrsko da se bore na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ I rekoše, ne izlazite po ovoj vrućini. Munafici. I rekoše, ne izlazite u borbu po ovoj vrućini. Kul naru jahannama ašaddu harren, lev kanu jefkahun. Resi im, džehennemska vatra je još žešća. Džehennemska vatra je još vrelija la ukeanu jefkahun, kada bi oni to samo shvatali. Kada bi oni to samo razumjeli šta znači džehennem, la haule ve la kuvete ila lila. Fel jedhaku kalilen, vol jevku kestira, pa neka se zbog toga malo smiju na dunjaluku, jer su izostali izostali iz borbe sa Allahovim poslanikom, u lijepku kesira, a neka puno zbog toga plaću na, na ahiretu, na sudnjem danu. La haule ve la kuete ila billah. Svakako znamo da je jedno od svojstava munafika, da ne želi borbu na Allahovom putu. Jer kao što vam je poznato, hadis Allahovog poslanika sveme kada kaže Men lem jebzu, o lem juhadis nefsehu bil gazva, mata ala šubeti mine nifak. Onaj koji se ne bude borio na Allahovom putu u džihadu, sa muđahidima, sa muslimanima protiv Allahovog neprijatelja? Ko se ne bude borio i ne bude svoju dušu tjerao, ko ne bude imao nijet da ide u džihad, mata ala šobeti mine nifak, takav je umro sa ogrankom od ogranaka nifaka. Takav je umro, umro sa jednim od svojstava munafika, licemjera. La haule ve la kuete illa billah. Zato jer nisu satili din, nisu otišli u borbu sa Allahovim poslanikom. I bili, bili su radosni da ostanu u kući. A koliko je danas muslimana u jazem la, kada mu se pol, samo spomene džihad na Allahovom putu, njemu se oči naopako okrenu. Bi ennehum kaumun la jefkahun. Samo iz jednog razloga. To je zato jer ne, ne svataju Allahov din. Ne svataju Kur'an i Sunet. La hawle me la kuvete illa billah. Zatim kaže Allah te barek tala u drugom ajetu opisujući munafike da su oni koji nemaju svatanja, koji nemaju fikha u vjeri. Molim Allah te barek tala da nas sačuva od toga pa kaže te barek tala وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله أكدا سأبيعي سورة وكيو الله نرجوه أكدا سأبيعي سورة وكيو الله نرجوه verujte u Allaha i borite se sa njegovim postanikom u džihadu na Allahovom putu. Kada bude objavljena sura u kojoj Allah naređuje verujte u Allaha i borite se sa njegovim postanikom u džihadu na Allahovom putu <clears throat> i zeneke ulu tauli minhu, minhu tebe traže dozvolu oni i mučniji traže od tebe dozvolu da ne idu u borbu. La haule ve la kuvete illa billah. <clears throat> وقالوا zerna nekun mal kaidin i govore dozvoli nam da ostanemo sa onima koji ostaju. Dozvoli nam Muhammede da ostanemo sa onima koji ne, ne idu u borbu. Ko su ti ljudi? Ljudi bez opravdanja. Ali vidjet ćemo zašto to rade. Vidjet ćemo na kraju ajeta zašto traže dozvolu. Kada im Allah naredi u suri da veru Allah i da se bore zajedno sa poslanikom u džihadu, oni dođu i tražu dozvolu da ne idu u borbu. I traže dozvolu da ostanu sa onima koji sjede, koji ne izlaze u borbu. Radu bi en jakunu ma'an havali. I zadovoljni su bili sa tim da ostanu sa onima koji izostaju iz borbe. Zadovoljan je sa tim. Wallahi svako ko je zadovoljan. Da nije sa muđahidima na Allahovom putu svako ko je zadovoljan s tim, da bude sa ženama i sa djecom i stari ljudima, sa onima koji se ne bore, svako onaj koji je zadovoljan tim, neka zna da ima svojstvo munafika, da ima svojstvo licemjera, da ima svojstvo ovih nevjernika koji su se predstavljali Allahom poslaniku da su vjernici, ali Allah te bare kretala im svaki put, svaki put je iznio njihovo stanje, pa su muslimani mogli da vide ko su oni. Radu bi en je kunu ma'an havali ti, bili su zadovoljni da ostanu sa onima koji izostaju iz borde. وَتَبَا اللَّهُ وَتُبِيَ عَلَى كُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Njihova srca su nakon toga zapečačena. Allah je zapečatio njihova srca. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Zbog toga oni ništa ne znaju. Nemaju fika u vjeri. Ako se kod čoveka pojavi ovo svojstvo, da je zadovoljan s tim, da nije sa mužahidima, već da je sa ženama i sa djecom i sa onima koji ne, ne idu u borbu od onih koji imaju opravdanje za neizlazak u džihad, koji je zadovoljan sa tim, neka zna da ga čekaju dvije stvari. Prvo će biti zapečačeno njegovo srce, a drugo neće nikada shvatiti ovu I koliko je takvih ljudi koji su munafici, baš zbog toga što ne shvataju vjeru, a ne shvatanje Allahovog dina, Nije samo, dakle, u tom smislu opasno da čovjek može da postane grešni. Ne, onaj koji ne shvata Kur'an i Sunet, može da bude kafir, može da bude mušlik, može da bude munafik, može da bude veliki griješnik. A mi znamo da današnji takozvani muslimani koji se pripisuju islamu, koji su sa druge strane demokrati i komunisti i nacionalisti, oni su nevjernici, baš zbog toga što ne shvataju Kur'an i Sunet. Baš zbog toga što ne shvataju, ne shvataju da sud i zakonodavstvo pripadaju Allahu te barek tala. Iako pred sobom jasno vide govor Allaha te barek tala kada kaže وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici. Zato jer ne shvataju ove ajete i stalno pokušaju da iskrive njihovo značenje onima koji su neznalice. Molim Allah te bareke tala da nam podari ispravno svatanje vjere la haule vela kuvete illa billah. Sljedeća stvar koja je sebe ili razlog za nesvatanje vere jeste pokretanje od Allahovog dina. El je rad dini la koje je sa druge strane kao što kažu učenjaci akide, jedno od dijela koje poništavaju la ilaha illallah u osnovi, koje poništavaju šehadet u korijenu, okretanje od Allahove vjere. Kaže Allah te barek ve ta'ala, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَدَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَا Zar ima većeg nasilnika i zulumčara od onog koji biva opominjan ajetima njegovog gospodara. Fa a'rada anha, a on se od njih okrene. On se okrene od Kur'ana i od sunneta. U nesije ma kad demet je da i zaboravi ono što su njegove ruke pripremile za sudi dan. Zaboravi ono što su njegove ruke radile. Inna ja'alna ala kulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihi waqra. Mi smo na njihove njihova srca katance stavili. An yafqahuhu tako da ga nikad razumeti ne mogu. Nikada neće razumeti Kur'an. Nikada neće razumeti veru, jer su se od nje okrenuli. Ofi adanih u vokra, a njihove uši su začepljene, zatisnute. Wa in tad'uhum ila huda, fa la yahtadu iza tebada. Ako ih ti pozoveš u hidajet, u uputu, ako ih pozoveš Allahovom, Allahovom dinu, فلن يهتدوا إذا أبدا oni nikada neće krenuti pravi put. Nikada se uputiti neće. Zašto? Jer su se okrenuli, okrenuli od Allahovog dina. Molim Allaha te bare katala da ne budemo mi oni koji se okreću od Allahove vjere. Molim Allaha te bare katala da budemo od onih kada nam musliman dođe pa nam kaže reko Allah te bare katala da to u naše srce prihvati. Allah naredio. Allah te bare katala zabranio Allahov poslanik nam naređuje, Allahov poslanik se nam zabranjuje, da se ne okrećemo od ovoga, jer o Allah, ako se budemo okrenuli, i zaboravili ono što, je, što smo učinili, to su naše ruke spremile, a toga ima puno. Allah te bare kvetala će staviti na naša srca, u jazu bila katance, i zapečati zapečati će naša srca, tako da nikada ništa nećemo spasiti poslušaj milion predavanja, ni jedno shvatit nećeš. Ni, ni iz jednog nećeš izvući poruku. Nikakvu. A koliko je ljudi iskrenih, koji su se predali Allahu i nisu od onih koji okreću leđa Allahovom dinu, u Allahi, kada čuje jedan hadis, shvati sve iz njega. Kao što kaže Allah upoznat sebe, prenesi do mene makar jedan ajet, jer moguće da onaj koji čuje, bolje svati od onog koji prenosi onaj koji čuje bolje shvati od onog koji prenosi taj ajet ili taj hadis. Zbog toga molim Allaha te bareku tada da nam podari ispravno shvatanje. Da Allah din, da Kur'an i sunet shvatamo onako kako su ga shvatali ashabi Allahovog poslanika. Da shvatamo Allahov din onako kako su to shvatali njihovi učenici i svi oni koji su položili svoje živote i svoje mesje za pomoć ovoj vjerici. Molim Allaha džele vala da pomogne, da pomogne islam i muslimane na svakom mjestu. Molim Allaha te barek tada da pomogne džihad i muđahide, gdje god oni bili. Molim Allaha te barek tada da nama pomogne njegovu vjeru i sunet Allahovog poslanika. Molim Allaha te barek tada da nas iskoristi u pomoć ovoj vjeri. Molim Allaha te barek tada da očisti naša srca molim Allaha tebarek ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Kulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين من يرجو الثواب لا يبالي